Elhamdülillah. Bir arkadaş diyor ki e, bir yerde oturmuştuk. E, alimlerden bahsedildi. Ben dedim e, bir alimden bahsedildi. İşte bu kadar e, insaniyete faydası olmuş filan. Ben dedim o ataştadır çünkü Müslüman değil. Ya dedi nasıl böyle dersin? Allah Teala ayette diyor ki Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Bunlar da alimdiler. E, bu ayetin hakiki anlamı nedir? Nasıl biz buna cevap verelim? Evet arkadaşlar bu Fatır suresinde 28. ayette Allah subhanehu teala meşhur ayet İnnemâ yakşallâha min ibadihil ulemâ'u innallâhe azizun gafur hakkıyla Allah'tan korkanlar kimlerdir? Alimlerdir. Kullarından alimlerdir. Alimler. Alimler kimdir? hakkıyla Allah'tan korkarlar. Niye alimler hakkıyla Allah'tan korkuyorlar? Çünkü alimler hakkıyla Allahu Teala'yı tanıyorlar. Onun için bizde ne demişler? Cahil cesur olur. Cahil adam cesaretlidir. Ee, bilmediği şeyi hemen reddeder. Bilmediği şeye tokunur. Ne olur? Faturası ona çıkar. Allahu Teala'yı alimler hakkıyla tanıdıkları için onun için hakkıyla ona ibadet ederler. Hakkıyla onun sözlerinde uğrarlar hakkıyla onu e, itaat ederler. E, ama gayru alim, alim olmayan cahil olur. O zaman reddeder. Reddetmek onun için kolaydır. Bu alimler ayette geçtiği alimler nedir? Hakkıyla Allah'ı tanıyanlar Rabbani alimler. Ulema'ur Rabbaniyun. Kimlerdir Rabbani alimler? Mümin, salih, ibadet eden, takva eden, Resulullah'ın izinde giden alimlerdir. İslam dinine inanıp Resulullah'ın dinine matamat uyanlardır. Onun haricindekiler nedir? Alim olamazlar. İyidir bu ehli kitapta var. Evet ehli kitapta da alim var. Ama ne zaman Resulullah'tan önce, İslam dininden önce Yahudi Hristiyanlarda da hakkıyla Hazreti Musa'nın, hakkıyla Hazreti İsa'nın dinine uymuşsalar, onlar da Rabbani alimdiler, onlar da Allah'tan hakkıyla korkarlar, Allah onları övmüş. Bir de kime övmüş? Müslüman alimler ölmüştü. Onun haricinde dünyavi ilim, bilimde bir tane ne kadar alim olsa, ne kadar ilim olsa Allah Allah Allah dinine inanmıyorsa, Allah'tan korkmuyorsa, Allah rızası için o ilmini yapmıyorsa o geçersizdir. Ha o dünya içi yapıyorsa Allah adaletlidir. Ona karşılığını dünyayı verir. Meşhur Edison elektriki icat etmiş. Allah rızası için yapmış. Hayır icat etmiş insaniyete hizmet etsin diye. Tamam etmiş onun da karşılığını Allah Teala vermiş. Dünyada bugüne kadar övülüyor. Ama ahirette nedir? Ateştedir muhakkak. Onun için buradaki ayet yanlış anlaşılıyor. Buradaki ayet hakkıyla nedir? Hakkıyla alimler e, şeydendir. Allah'tan korkanlardır. Hatta ayetin öncesine baksak. Şimdi bu ayet 28'dir. 27-29'a baksak allah Teala diyor Elem tera ennallâhe enzele mines semâi mâen Görmüyorsunuz Allah, allah Teala semadan su indirdi. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مُخْتَلِفًا elvanuha. O yerden de bitkiler çıkarttı. Çeşitli çeşitli. Çeşitli renkler, çeşitli barda, çeşitli e, bin bir çeşit. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيذٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ elvanuhu. Dağlardan da meyveler, dağlardan da e, e, ve garabi ve sud. Garabi ve sud yani bir kısım alimler dediler siyah üzümler e, vesaire ya da bal arının çıkarttığı ballar çeşitli ballar bunlar dağlardan geliyor. Sonra insanlara ve minen nasi ve devabi vel en'ami muhtelifun elvanihu kezalike. İnsanlar, dabbeler, en'amler, e, merkeplerde, hayvanlarda bunlar nedir? Hepsi çeşit çeşittir. Sonra ne diyor? İnnemâ yakşallaha min ibadihil ulema hakkıyla Allah'tan korkan alimlerdiler diyor. Allah gafurun rahim. Sonra ne diyor? İnnallah innellezine yetlunel yetlune kitaballahi. Allah'ın kitabını hakkıyla tilavet ediyorlar ve akamus salat. Ve enfaku mimma razaknahum sırran ve alaniyen. Yercune ticareten len tebur. Sıfatlarını veriyor. Allah'ın kitabını tilavet ettiler, namazını kıldılar, infak ettiler Bunların hedefleri çarlı bir ticaretle uğraşıyorlar. İşte alimlerin sıfatı nedir? Ellezine kitab Allah. Allah'ın kitabını okuyorlar ve şey yapıyorlar. İsticap ediyorlar. Ondan dolayı hakiki alimler bu ayette kimdir? Allah'tan korkanlar ehli sünnet alimleridir. İslam alimleridir. Bunlar hakkıyla Allah'tan korkarlar, amel ederler. Diğerleri bu konuya dahil değil. İsteseler bile dünyayı ilimleriyle kurtarsılar. Bu bizim için bir şey yazmaz. Hakkıyla Allah'tan korkan kimlerdir? İnsanın ilmi arttıkça Allah'tan korkar. Çünkü sen ilmin arttıkça Allahu Teala'yı hakkıyla tanıdıkça korkuyorsun. Allahu Teala şimdi bizler diyoruz Allahu Teala şedidül ikaptır. Çok şiddetli acıcı bir azabı var. Ama o azabı bilmiyoruz. Bir de aç kitabı cehennemin sıfatlarını oku. Cehennem nasıldır? Bak kalbin titrer Allah korkusu var içinde. Bu sefer dikkatli olursun. Kabir azabını okusan bu sefer daha dikkatli olursun. Sirat, mahşer gününde bütün bu meseleleri okusan bu sefer daha dikkatli olursun. Onun için ilim insanın derecesini yükseltir. Neden? Hakkıyla her şeyi bilirsin. İlimle müşahede aynen değil. Onun için Hazreti İbrahim dedi, Rabbim göster bana nasıl yaratıyorsun? Dedi iman etmiyorsun. Dedi haşa ve kafa bela. Arapçada bela yani kesin tereddütsüz şüphesiz iman ediyorum. Onun için Allah Teala ikrar etti. Dedi "ve lakin liyetmainne kalbi. Kalbim itminan etsin. Kalbi ne zaman itminan eder? İlmin olur için. Onun için Allah Teala yol gösterdi ona kalbini itminan etmek için. Kuşları dedi çes dört tane daha koy çağır gelirler sana. Allah da böyle ölüleri diritir. E, ilim. İlim. ilim. Çünkü insan insan oğlunu ilim kurtarır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.